տեխնիկական միջոցները ցույց տվել եզրակացնելու, որ հակառակորդի գործողությունները լինելու նման ծավալով հյուսիսից մինչև հարավ նման տեղաններ մենք չենք ունեցել։ զարգացրել են, հիմա էլ շարունակում են ձեր բերել միջոցներ, վստահեցնում եմ, որ հաջորդ արտահայտության վերաբերյալ ինֆորմացիա կունենանք ավելի խորը, ավելի ամբողջական եւ այդ ամենը մեզ թույլ կտա իրենց մելիքների մասին նորմալ եզրակացում համալրված ասենք սպառազինս անհրաժեշտ տեխնիկալիս մասնագետները չի մոդրան նոր տեխնիկա են, մարդական մտավորած վերադարձնող համար Ինչպես են այն հասցնում անմիջապես դիապետել այդ տեխնիկային։ Ստեղծված ախումբ որ իրականացնում է ըստ ուղությունների ըստ զորամասերում պարապմունքներ, էթնոն ձեռք բերված միջոցների դիրապետման, կարգավորման, կարգեբերման, գիրառման պարապմունքներ եւ այդ պարապմունքներին ընդգրկված են զորամասերի սպայական կազմ եւ հատկապես զինծառայողներ, ովքեր որ առավել լավ են դիրապետում այդ միջոցներին։ Դա շարունակական է, սխալներ եղել են, դրանց վերաբերյալ քննություն անցկացվել կամ պաշտոնատար անձիկ, որ ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից, բոլոր դեպքերով էլ հարուցած է քրեական գործունեությունը ընթացքում է, որ մարդիկ կլինեն պետքա պատժեն, իհարկե կպատժվեն։ Պետքա զորացրվեն, ուրեմն կզորացրվեն։ առաջնային գիծը կահավորում են, խտությունները բարձրացնում են բոլոր առումներով, եւ սպառազինության, եւ ազնագազմի, եւ խոցման միջոցների, մեր դիրքերի մենասը մեկի մեջ է բան։ Դա էլ որոշակի խնդիրներ է առաջացրել այս պատրաստման գործընթացի շարքում։ Գիտենք, որ ունենք մարտային ուժի խնդիր։ Հիմա այդ խնդիրը երևի պետք է ցանկացած գնով լուծվի։ Նման դեպքեր ունեցել ենք, իհարկե դա իր բացական ազդեցություն ունեցել է։ Այս պահի դուրսամ մենք այդ չպահող դիրքերի քանակը նվազեցրել ենք նվազեցնելու են։ Մենք մոտեցումներ ենք փոխել, ըստ ինչի հաշվին այդ աչասեն։ Արդյոք հնար է այդ դիրքերի վերադարձ, որովհետև կան տարբեր խոսակցություններ, որ մենք կարող ենք ամսի 3-ին արդեն վերադարձնել այդ դիրքերը, սակայն Հայաստանում վերահսկողության տակ։ Հայ գնդիրքեր վերադարձվել է։ Պարզապես ամսի 5-ին ժամը 11:40 րոպեին արդեն լրիվ դադարեցվել է։ Մինչև այդ դադարեցման պահը մենք մեր վերահսկողության տակ եք վերցրել մոտորապես 8 դիրք։ Ոչ մեկ չխոսում, որ հետ վերցրել ենք մեկ դիրքեր։ Ու այդ դիրքերն էլ ժամանակը գա այդ ուղղությամբ էլի աշխատանքներ կտարվեն, այդ մասն էլ ենք մենք մտածում։ Ուղղերը հանձնելու մաս այսօր Հայաստանում եւ Արցախում ցանկացած քաղաքացու զրույցը սկսվում է հողեր հանձնելու մասին, թե մարդ եւ վերջանում դրանից, որը բարոյական անվարի դիտակ առաջացնում։ Հողեր հանձնելու մասին ինչ ոչ մեկը մտադրություն չունի հողեր հանձնելու։ Չգիտեմ, էլի լուրերա տարածումա միանգամից այդ դեպի արձագանք հանգտնում մեր հասարակության մեջ ոչ մեկը մտադրություն չունի հողեր հանձնելու, ոչ մեկը դրա մասին ոչ խոսացել է, ոչ էլ ոչ թե խոսացել, ասկի չէր մտածել,